Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. October 23, 1988 Bienatifikahan ni Pope John Paul II si Blessed Nicolaus Steno na kilala rin sa pangalang Niels Stensen. Siya ay naging tanyag sa larangan ng siyensya. Tinalikuran ni Stenson ang kanyang paniniwalang Lutheran at niyakap ang pananampalatayang Katoliko. Siya ay inordinahan bilang pari at naging obispo bago ipinadala sa Alemanya para sa kanyang misyon. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.